بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Zahiri ve batını şifa tarifi hem zahiri tedavi eder hem batını içi tedavi eder şifa tarifi üstazımıza verildi ihmanlar yazsın üstünde bulundursun diye Ömer Bey'e emretmişler birçok kardeşlerimiz de var. Okullar, ihvana sohbet ederler burada. Ah, tekrar Bismillahirrahmanirrahim. Besmele geçsin başına, gelsin müminler hoşuna, geçirme ömrü boşuna, Kur'an'a devam lazım. Besmele hamdele salvele ile başladığımız için Besmele'yi bilip başardık. Allah'a hamd eder kulu, peygamber göstermiş doğru yolu. Şükre devam eyle ulu, bu nimeti bilmek lazım. Peygamberimiz yani gelip kaldırdı dumanı, kula evretti imanı, Resuldür itme gumanı, salavata gayret lazım. Bilin Muhammed Mustafa vazifeyi itti ifa ale ashab ruha safa yollarından gitmek lazım. Hem ne ashabına diyerekten başlanır. Namaz İslam'ın binası, şahadet oldu hanesi, tenvir etti uyan nası, tevhide çalışma. kavmile kes nefsin belini haksever zeket veren kulunu haccet görmek Mekke ilini farz olana gitmek lazım. Evvela ilim olmalı, amel nehrinden dolmalı, ihlas bahrine dalmalı, bu işe ihtimam lazım. Tarikat temeli bunlar ile kalbi dinler teslim olup işi anlar meyit gibi olmak lazım ölü gibi olmak lazım tarifeye hile etme eksik yahut fazla gitme efendinin emrinden eksik de yapma fazla da gitme ikisi de emri bozar tarifeye hile etme eksik yahut fazla gitme kendi fikrin sözün tutma basını indirmek lazım. Şöyle olursa iyi böyle buraya hiç hükücelik sığmaz. Yani ancak üstadların bebeği olur başka bir şey olmaz. Letaif dersini alan, mahzun olma geri kalan, riyakarlar bela bulan yokluğa atılmak lazım. Bazı benim kadın çalıştı da falan ne diyenler oluyor hiç kimseye söylenilmez efendimden başka hiç ilk tarif eden kimse ondan başkasına dinilmez letaif söylenilmez birisi söylemiş 15 sene ara vermişler riyakarım <coughs> kardeş gel benliği bırak gerek gayet temiz yürek yakın sanma yol çok ırak tedarikin görmek lazım. Anlaşılıyor değil mi? Kalp zikri soldan başlar. Son nümenin iki parmak altından başlar. Ruhun dahi sağdan işler. Sağ nümenin iki parmak altından işler. Sır çalışır olur üçler tarifeyi tutmak lazım. Sır da son nümenin iki parmak üstünde. Hafi sağ memenin üstü. Ehvanın Muhammed dostu. İhvanın tiz geçmek kastı lakin burada durmak lazım. Yeşilde çok durmak lazım. Dedim hafi sağ memenin üstü. Ahvanın Muhammed dostu ehva tam düşün ortası Peygamberimizin kademleri baslavanda oradan zamanı gelince her şey belli olur. İhvanın tiz geçmek kastı lakin burada durmak lazım. Beşini bir eyle burada. Daima kalbinden kurda. Kurdala değil de kurda Efendimiz sahat gibi diyor. Akşam sabah dersine dikkat et. Sahat olmazsa durur onun dediğini Efendimizin dediklerini söylüyorum izniyle daima kalbinden kur çok durdukça şifa der de temel muhkem olmak lazım. Bu beş defa temelde çok muhkem olmak lazım. Söylemeden tiz tiz geçme. Ona tıpları değil. Efendime söylemeden tiz tiz geçme. Tarifçiye yara açma her ardın suyundan içme menbaını bulmak lazım. Yani aşağıda büyük bir arsa akıyor ama kendine iyi tutulmuş. Yukarıdaki küçük metrin altında senin mitkin diye de babam diyorsan oradan yukarıya su çıkaramam yokuşa su çıkmaz yani illa nereden aldığınızsa oradan sulanır bilirsin sen bilirsinizmi? Beşten sonra anla çıkan beşle taif bitti mi anlına çıkan şuraya aklın maaşının yeri nefs burada iki kaşığın ortasında buradan başlar zikri. Beşten sonra anla çıkan adu nefse zincir takan zikrin aleviyle yakan rabıta çok olmak lazım burada rabıtayı çok <clears throat> Şeytan dünyaya hücum eder. Çünkü nefis zikret başlayacak zaman zor olur. Kendine güç gelir. E, Şeytan dünya onu kurtarmaya gelir. Zikir yapmasın da yani ne olsun diye. Şeytan dünya hücum eder. Meyleylesen zikir gider. Yetişen var itmek eder. Hazrata bağırmak lazım. Hazrata çevirmek lazım o zaman. Bundan sonra zikri küle, zikri kül bütün defeden tırnak bir topak portakal gibi görüm. Onun içinde böyle kanlar vasıtasıyla zikir döner. Yani Efendimiz çıklık eğerler ya diyor onun iplerinin döndüğü gibi döner diyor. Ve öyle olur. Ellerinden, ayaklarından, oturaklarından, bir yerinden bilirsin bütün vücut atar. Bundan sonra zikri küle bir sızı çökmeli bile zikir hiç gelemez dile cemi ağza demek lazım. Cemi ağza demek lazım. <coughs> Zikri sultaniye dönen ma heva nar turab binan bütün vücut bir dil sanan yarınlarla sohbet lazım bu işi öldürmemelisiniz. Zikru sultanı olur. Mahevanar turap da onun vasıtasıyla vücut anası ve erbası da onu ona zikreder. Bütün vücut bir dil sanan yarınlarla sohbet lazım. Bundan sonra neti ispat gelir tevhid gider zulmet lakin çok istenmiş gayret fikren bu devam lazım gelmeden bir şeyi tarif etmek zor. Geldik sırlar nebet tarif edilir. Onun için buraları acele geçiyorum. Geçen ee, Armitçoğlu'na İlhan Armitçoğlu'na konuşurken hep buraları izah ederek gittik. Nef nefesini çeken içe tek olacak varın üçe yirmi de yol aça maksut matlub rıza lazım ilahi ente mahsudi ve sakin matlubi demek lazım. Yazmakla bu iş bilinmez, sadra yazılır, silinmez, aciz bu sende bulunmaz, lakin tarif etmek lazım. Durmaz gelmezse tarif tevasın. Nasiha çağrılmaz. Gir murakaba içine, katış ebrarlar gücüne, bunlar gelmesin için hedefin hedefin gözetmek lazım. Kalbini arşa tamam açmalı. Allah'ın feyzin içmeli. Fena ahlaktan geçmeli. Nefsini çiğnemek lazım. Üç şey bu derslere zarar. Hasta derde deva arar. Üstazımız vermiş karar. Reçetesini yapmak lazım. Üçten birisi şeriatsız işi yapmak, fenalık ardına kopmak, in ne kadar haktan sapmak zararını bilmek lazım. Şeriatsız tarik olmaz, cahil sofu dinin bilmez, belki camiye de gelmez bu kavimden kaçmak lazım. Hacı Şahlı Kemal'de varız, onun söylenildi. Yani başları cahil, ayağı cahil alim mürşidi kamil olup bıçağını isabet etmedikleri için Efendimiz'e içmede bunlardan bahsettim. Kablardan buraları e, korkma dedi. Batıl suya kessene verir dedi. Hakik olan devam eder dedi. Müzike hakikat dedi. Devam eder. Onlar kısana sen de mahkum oldun. Tüm öldüler gittiler. Ya onlar için söylenirdi bu. Burada bizim e, ee, ihvanlardan onun bir ayakta gidenler oldu içinde. Tamam açın müteessir oldum yazmıştım. Kadınla zikre oturur haleldir dinin yitirir girdiği kıyı batırır namusu korumak lazım. Onları öyle dediler ve imrendiler kadınlarla zikretmeye böyle gittiler de. Ekseri cahil toplanır varır ilmeye saplanır ilmeybeti okuyanlar anlamazlar. Çit sürerken sabanın demirinin ucuna daklan diye kök ya baş bir şey olur. Bunun adına ilme denilir. Ece uzarlasan çiftin e, yani sabanı boyunduru neye kadar atar öküzler. Bunun için zorlanılmaz. ilmeden çıkar. Ekseri cahil toplanır, varı ilmeye saplanır yumurta olsan da kuplanır cahilden kaçınmak lazım. Cahil çıklardan kaçınmak lazım. Kutbu cihan olmalı. Böyle olur kerametten azan aldadır sen de keramet kazan şeriat elde bir mizan her şahsı bir tartmak lazım. Şeriat elde bir mizan her şahsı bir tartmak lazım. Yani şeriatla dartlanınca kimseyle görüşülmez. İkinci gafil ile sohbet aman bu işten nefret sana lazım gözüm uzlet halvete çekilmek lazım. Üçüncü dünyayı sevmek kalbine sevgisin koymak daima lafını demek bu sözlerden hazır lazım. Kalemler kusurun dolu bu üç şey sende var veli eyleyse miden ili kendini düşünmek lazım. <clears throat> Okumuşlar biraz devam edeyim mi? Şunlarda da. Beş şey kalbini öldürür, zikir gülünü soldurur, gaflet içine daldırır. Bunlardan kaçınmakla sakınmak gerek. Lazım mı bu Gerek. <clears throat> Evvel, evvelkisi fazla yemek ikincisi çok uyumak, üçüncüsü gıybet demek, işte bundan hazer gerek. Dördüncüsü pek gülmesi, beşincisi rızk kaygısı, yoldan çıkarır çok nasıl emrazını bilmek gerek. Beş şey kalbini taş eder, böyle dedi büyük keder sakınmazsan cevher gider muhafaza etmek gerek. Hep birisi birer vaaz, nasihat, iyi dinlemek lazım. Kardeşlerim, sevgili dostlarım hepimize selam eder, gözlerimizden öperim. Allah rızası için mahmudumuza veriyoruz. Bunları siz de dinlersiniz deyip de iyi alırsa inşallah. Birisi günah kesreti, ikinci dokluk zulmeti, üçüncü zulme gayreti hadisleri bilmek gerek. Dördüncüsü namaz geçirmek, beşincisi sol eliyle yemek, yapsan bunu gider emek Sünnet sünnete ayet gerek. Münafıkta üç alamet bulunur. Herkes bundan ider nefret, boşa çekilmesin zahmet, kendini veznetmek gerek. Münafığın alameti şu, Söylerse hem yalan söyler. Vaad eylese hulfin eyler. Emanete hiyanetlik diler. Bu feilden uzak gerek. Peygamberimizin hadislerinin manaları bunlar. Hep kitaplardan çekilmiş, alınmış, şair kalıplarda dökülmüş, ihvana faydalı olalım, olalım diye dua etsinler Allah razı olsun desinler diye Ölünce bir üç ihlasla bir Fatiha okusunlar diye böyle kardeşlerimize işte akşam çok yorgunluk biliyorum. Berekliyorsun geçirdik. Şimdi diyorlar daha derslerimi de okuyamadım. Boğazım da boğanık sana bunları Allah rızası için sen değil buradaki kardeşlerimize de Allah rızası için söylüyorum. Şu beş eve melek girmez. Aklı olan surat koymaz. Pis içkiye iyi demez. Bundan çok sakınmak gerek içki bulunan eve, fotoğraf bulunan eve yani ayaktan başa kadar heykel gibi açığa bakarsa o eve melek girmez. Ebeveyne ası olma. Anayı babayı kıran alanın evine de melek yani rahmet melaikesi girmez. Ebeveyne ası olma, müsafiri gidi kavma, köpekleri eve koma, meleklere tazım gerek.'' ebeveyne as olanın da evine girmez. Misafir girmeyen eve de rahmet melaikesi girmez. Köpek olan eve de tazına yatırırlar ya bizim onlara girmez. Meleklere tazım gerek. Dört alamat akıllıda. Akıllı insanda dört alamat var. Feyizdan alır gıda Allah için ağlar diye gözden yaşlar dökmek gerek evveli gelmeyene gider. Fulman kata'ak ve fuamman zalamak ve atımmen haramak ve asimmen esaileyk. Evveli gelmeyene gider, zulmedenleri affeder, vermeyene verir matlubu didar, kötülüğe iyilik gerek. Bu dört şey dört efyatın içinde gizli. Kalender ahlakın fena bu feille gitmesine tutar bunu akıldana ahlak güzel olmak gerek. Şimdi Efendimiz'e gitmenin usuller de var ya işte mesela da. İster mi? Efendiye varmak Efendine varmak e, ziyaret etmenin usulü şu huzura abdestli varın gayet hafif selam verin yedine gittiği ele diller yedine varınca edin yüksek söylemezsiniz gösterdiği yere otur, nefsin ümrüne yatır, kalbin bir araya getir, her yere erme özünü. Kalbin bir arada dursun, zahiri ulema nasıl dışı görürse bahtını ulema içi yine görür, onun için kalbin sağda solda gezmesin demek istiyor. Kardeş gölgesine basma, gölgesine basma bile edepsizlik, Kardeş gölgesine basma, huzurda kimseyi kesme. Yani şöyle ettiler, böyle ettiler efendim deme. Zahmet etme, onur cisme, dağıtma orada ağzını. Kalksa yerine oturma, ham verecek söz götürme, çok bakıp edep yitirme, daime dikme gözünü. Daime de gözün altında koymakta doğru incinecek işi yapma. Öyle bir kutuptan sapma. Huzurda başka el öpme. Dünderme sakın gözümü. izin almadan gidene ne diyeyim zahmet edene kılıçlar vurur bedene yarama atma tuzumu ile söyler kendi bilmez nefsi serkeş yola gelmez kalemler hiç böyle olmaz başkaya açma razını sırrını başkalarına açma ihvanlar duysun yani 35 yaşında yazıldıydı bu. Adana'daydı Efendimiz. izin almadan girenler ne olmuş? Çok zahmet ettiler. Yaralarına tuz attılar. Cahil cahil yaktılar. Vardı. Ifade verdim. Bizden değerli efendim o imamlıktan para alayım diye söylemişim. Öyle mi dedi. Ha, lan dedi. Hele canım ihvanımız öyle yapmaz dedi. Kurtulduk. Şu da var mı bir vasiyet edeyim diye düşündüm. Vasiyet ederim size abdest alın taze taze. Yani biri bozuldu mu bir abdestle aman abdest mi gerilmez. Vasiyet ederim size abdest alın taze taze. İçi fena güzel yüze yapma işler yadır bu. Ondan sonra arasında kalın dedi sorular korktu bizi seven oldu, bizi sevmeyen, Kayseri'ye ayırmak isteyen oldu. Hepsi de büyük bir belaya uğradı. Ee, daha bir acılık vaziyetlerine. Onun için Efendimiz siz e, filan yerden dersinizde yok, işte orada. İl, ilim, edep, takva olsun, gönlüne feyizler dolsun, kav istemem, ihvan bilsin, söz getirmek fenadır bu. Asıl kaideli bak yok arasında kadar sühunatlı ilim, edep, takva olsun, gımgıma, feyizler dolsun. iki epiyat bak. O kov istemem, ihvan bilsin, söz getirmek fenadır bu. Sünnete temessük edin, cami, cemaata gelin ve aşağı tekdirle. Emir tutman, ihvan adın, e, saliklere muzurdur bu fıkıh ile hadis evren nefsini yıkmaya doğuran, mürşide binde bir uğran sakal altı sualdır bu. Cahil sofulara varma, bağlandığın ipi kırma, huzurda boynumu vurma, görür içi rotkendir bu. Ne oldu arkadaşlarımız? Şey, Mustafa Hoca ne acil şara gitmişler. Biz Allah'a Gerçekten neden o cahil topolara varma hem düzenimizi bozma isterler o zaman bunu yazmaya mecbur olduk. Ya cahil sofulara varma bağlandığın ipi kırma huzurda boynumu vurma, görür içi rutkendir böyle ihvan gibi eğilir ama için görünür rutken tutuluyor çünkü Şöhreti talep eyleme, sakın cahimi boylama, dersini ile söyleme, mıntıkada lekedir bu. Mıntıkanın lekesi bu. Halkın içine karışma, şeytanla hiç barışma, ihvanlarıyla çekişme, fena aklak zıfırdır bu. Dilerek mücadeleler bu. Kardeşimiz Temmuz İsmail vefat etti. Allah rahmetine kalktırsın daima bizi müdafaa ederdi. Halvetle kadın kadınla oturma, kalk gülistanın batırma, oradan oran laf götürme, içimizden nemmamdır bu. Yalnız bir kadın, yalnız bir erkek bir arada açık saç oturursa şeytan ben oradayım diyor. İkisini de hatırına fena şeyi getirdim, Yapmasa da getirdim. İki kişi de birbiriyle dövüşürken ikisine de küfür söylettirene kadar çalışır. Bu iki yerden ayrılmam diyor da onun için bunu söyledi. Halvetta kadınla oturma, kalp gülistanın batırma, oradan ora laf götürme, içimizden nammamdır bu. Laf götürenler var böyle. Bela, şimdi bir daha fena. Zenginler ardına düşme, tamah edip yoldan şaşma, kimselere kuyu eşme, kendi kazıp düşendir bu.'' izah istemez bunlar. Şüpheli taamdan hazer. Çok kork şüpheli taamdan hazer. Pangadan neden yemediğin gibi şüphe girdin mi evini yıkar. Şüpheli taamdan hazer itme haramlara nazar. Ayağı dışarı gezer düzenleri bozandır bu. Herkese itmeli şefkat. Mahlukattan itme nefret. Kalbin evri olmaz sohbet bağrımızı ezer, ezendir bu. Dışı soğuk, içi güzel. Böyle şahsı sevdik ezel. Sen de bak böylece düzel. Kardeşlara numuna bu. İçi dışarıdan atıyor, şöyle severim diyor filan. Bunlardan fenalık geliyor. İçi e, dışı soğuk, içi güzel. Bayar Kiran Havuz Osman Efendi gibiydi. O buydu muradım demede ışığı soğuk içi güzel. Öyle şahsın sevdik ezel. Sen de bak öylece düzel. Kardeşlere numuna bu. Kimselerle cidal etme. Cidallaşma. Gazabın ardına gitme. Gözün aç afdete yatma. Senin için zarardır bu. Peygamberimiz bile müdafaa etmemiş. Kafirin birisi buyurulan haşa sıddığı azam Efendimiz de varmış çekişiyorlarmış sıddığı azama demeyip laf koymuyor Peygamberimiz de tebessüm ediyor şöyle böyle yer yani o da demiş ki kabul etmem üzerinde kalsın dediği sözler deyince Peygamberimiz anlı biraz şey kırışmış kalkmış giderken ne var ya Resulallah ne suçluyum da demiş yani kırıldınız gibi gittiniz sen görmüyordun da ben görüyordum ee, sana hakaret eden adamın üzerine lanet yağıyor sana rahmet yağıyordu melekler manen seni müdafaa ediyordu sen kabul etmem ne deyince rahmet melekesi aradan çekilince ben etiyeden durmam tabi efendiye hakkında da bir şey söyleseler sükut zaman naziktir sükut edip geçilir bu bilemiyor da onun için biliyor demek lazım. Hep kardeşlerimiz duysunlar yani. Şöyleymiş, hiçbir şey bilmezmiş, ünlüymüş, şu ne derlerse desinler. Tahammül etmek lazım. Kimselerle cidal etme, gazabın ardına gitme, gözün aç gaflete yatma, senin için zarardır bu. Mürşide mal ile hizmet etmişsine malınla hizmet, dahi tenlerine zahmet, tenlerine zahmet verecek kadar da hizmet, bu yolda canıla gayret kitaplardan alındı bu. Üstaza mahana bulan bunlardır yolundan kalan bazı var bağrımı delen affetme ehelindir bu. İnkar eden felah bulmaz, inadi eden yola gelmez.'' şefkatli üstazlar silmez kendi ismin silendir bu. Mağrur olma dünya malına, gitme Karun'un yoluna, uğrama nefsin seline, betlerini bozandır bu. Haset bu yolda pek fena, amel koymaz bütün yana, belki zarar olur dine, şeytanı tavsiyedendir bu. Gayet çirkin kibir aman, tehlikede olur iman tevazu et fakir hemen birilerini kırandır bu kibir çok kötü şey rabıtadan hiç ayrılma ölüm fikrinden yorulma fenasın iyi görülme bal içinde zehirdir bu mecliste ingine otur gümül kırmam yapın hatır il suçunu idim setir fek e'la hoş ahlaktır bu. Bu gürültü tayyara gürültüsü. İhvanımızdan pilot olanlar ne bir kat evimize kıranırlar, selamlarını verirler, giderler. Böyle çok geldiler. Ee, Hacı, e, Hasan Efendi'nin yine e, tayyarası geldi diyorlar. Bunlara tembih ettim. Pek belli etmem. Evimizden uçun şu yandan birbirine pervane gibi. Gece hastalığımızda kullanırlar. İşte Diyarbakırlı Hasan Efendi Halife Peygamber e, Efendimiz demiş ki Hicaz'a git Hasan Efendi demiş. Sebep yaz. Hicaz'a git, gitmişmiş orada. Yani gelme biraz demiş. Gelmemiş Beytullah'a gözüm dikliyken orada vefat etmiş. Öleceğini bilince orada ölsün diye ya böyle kardeşimiz oldu bizim filotoda İsmail Hasan Efendi'ydi. İsmail Hasan Efendi geldi deyince başıma yığıldılar diyor. Ben dedim ki ben Diyarbakırlı Hasan'ım pilotum. Siz kimin için geldin? Yahyalık